U pitanju stoji selam, pitanje glasi, izostavim da klanjam podne namaz, pošto radim, želim da znam šta trebam prvo da klanjam i kindiju ili farz podne namaz. Koliko je bitan tertiv s jedne strane i ostavljanje namaze izvan namaskog vremena. Allah vas nagradio. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah se da je pitanje proizvodne poznavanja propisa vezano za vakat, za namaz. Osoba ima mogućnost da spaja namaz kao vremena od podne ikindije, akšama jacija koja je na putu. Osoba koja nije na putu, njeno je obaveza da klanja u namasko vrijeme i to u prvom namaskom vremenu. Vrijeme ne treba odgađati, nemamo za pravo. Na radnom mjestu moramo se naviknuti da imamo mogućnost da obavimo ono što nam Đerlešenu naređuje vjeru i din ne može nikoga osporavati i u namasko vrijeme 50 minuta znači svaki posao može se naći mogućnost a to što neko nije navikao moramo naviknuti sredinu da vjernik u vrijeme namaskog vremena nema ništa preće od namaza jer Allah subhanahu wa ta'ala naređuje namaz u njegovo vrijeme inna salate kanat ala mu'minine kitaba mavkuta zaiste namaz u određeno vrijeme vaktu isprijeti onima koji odgađaju namaz riječima fawailun il musallin alladine hum an salatihim sahun teško se klanjaču koji namaz nemarno uzima a to je jedno od nemarnog uzimanja jeste odgađanje da ga ne klanjamo njegovo prvo vrijeme to molim Allah subhanahu ta'ala da u namaz koreme bude orijentir koji će nas uvijek vraćati stvoritelju subhanahu ta'ala tako da namaz koreme ne možemo niko remetiti da nema ništa preće odnosa prema stvoritelju subhanahu